Maligayang pagbubalik kaibigan. Sa video ito pag-uusapan natin ang ilang mga litrato at video kung saan may nakuha ng multo. Pero bago tayo magsimula, kung ikaw ay interesado sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang subscribe button at ang bell icon para manotify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo Welcome sa pinakaunang episode ng Katatakutan dito sa Munting Channel natin. Sa mga susunod na araw, sa loob ng isang linggo ay wala tayong ibang i-upload kundi ang mga kwentong nakakatakot, nakakakilabot, nakakapagtaka at nakakapanindig balahibong mga paksa. Ang mga kwentong katatakutan dito sa Pilipinas ay ipapaubaya ko na muna sa kapuso mo Jessica Soho at Rated K para kanilang talakayin. Samantalang dito sa munting channel natin ay mag-out of country tayo. Lilipad muna tayo sa iba't ibang dako ng mundo para maghanap ng mga video at litrato na tsak sa ating mga imahinasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na samahan ako sa isang linggong ito na puno ng katatakutan. Napakaraming urban legends ang makikita natin sa internet. Naglipa na ito mga kaibigan pero ang isa sa mga pinakakinatatakutan ng marami ay ang kung tawagin natin ay black-eyed children o black-eyed kids. Huwag tayong malilito kaibigan dahil iba ang black-eyed peas. Ang anyo ng mga nilalang na ito ay isang bata, edad 6 hanggang 16. Sila ay may mapuputlang kulay sa balat at itim na mga mata. Kadalasan, ang mga nilalang na ito ay nakikita sa mga tagong daan sa gitna ng kagubatan, mga lugar kung saan marami ang puno at hindi masyadong nadadaanan ng tao. Ang mga nilalang na ito ay mahilig ding pumara ng sasakyan sa kalagitnaan ng dilim o di kaya kumatok mismo sa harap ng inyong bahay upang pumasok sa loob. At kung isa ka man sa mga taong pinasakay o pinapasok ng mga ito sa inyong bahay o sasakyan ay magkakaroon ka ng panghabang buhay na sumpa. Base sa mga eksperto, pagdating sa katatakutan, hindi nila matukoy kung paano ba nila maikakategorya ang mga nilalang na ito. Ito ba ay isang hindi matahimik na kaluluwa, mga multo, demonyo o mga batang sinapian? Kaya ito ang limang video kung saan ang kamera ay may nakunang kung tawagin ay black Eyed Kids. Ang pinakaulo nating video ay manggagaling sa isang Chinese-Canadian na may pangalang Mellow LV. Ang video ay nagsimula sa dalawang babae na nasa pool at masayang binabati ang kanilang mga fans sa kanilang Instagram account. Bagamat isa ang kanilang kagandahan sa nakapukaw sa atensyon ko at ng maraming tao ay mayroon pang isa na siyang napansin ng kanilang mga fans sa video. Nang mapanood ito ng maraming tao ay may namataan silang bata na nakatayo sa likurang bahagi ng pader, tahimik at nagmamasid at aksidenteng nakunan ng kamera ang imahe ay bigla ring nawala matapos ibalik ni Melo ang kamera patungo sa kinaroroonan nito. Sinabi niya na wala naman siyang naramdamang kakaiba noong kinukunan ng video pero nang malaman niya ito ay hanggang sa ngayon patuloy siyang binibisita nito sa panaginip. Hey guys! it's super hot in Vancouver today and me and Joanna Hi. are just waiting for our friend who is super late to come today and if you guys see this video take a look at how nice the drink, the cute girl and how nice the pool is you guys should come right now and join us right? right? <laughs> Ang <laughs> sapa. okay, you know what? Talk to you guys later. Bye. Ang pangalawang video naman natin ay manggagaling sa isang channel na may pangalang Fantastic Daily. Sa ngayon, ang channel na ito ay wala na pero may clip pa rin tayo na nakuha mula dito. Ang may-ari ng channel ng Fantastic Daily ay kilalang fan ng mga Black Eyed Children Madalas siyang gumagawa ng mga video patungkol dito. Humahanap siya ng solidong video upang mapatunayan na ang mga nilalang na ito ay kasama natin dito sa mundo. Kaya naman, isang araw sa kanyang pagsasaliksik ay nakakuha siya ng sapat na datos kung saan ang isang low frequency sounds daw ay kayang makapag-attract sa isang black eye kid upang magpakita. Gumawa siya ngayon ng isang experiment kung saan ang kanyang camera sa laptop ay 24 hours na nakatutok sa labas at nagre-record. Kasabay na rin ito ang pagpiplay ng nasabing low frequency sounds. Sa unang araw ng kanyang experiment ay wala siyang nakita. Sa ikalawang araw naman ay ang kanyang motion detector lights ay biglang umilaw na animoy may dumaang kung ano. Ikatlong araw, wala. Pangapat ay ganoon din. Pero pagdating ng ikalimang araw ay ito ang kanyang nakunan. Noong araw ding nakunan, ang babaeng nakatayo sa harap ng kanyang bahay ay lumabas siya matapos ang isang oras na nakatayo ito. Sabi niya, mayroong mga yabag at kalampag siyang naririnig noong araw na iyon kaya siya nagising. Kinuha niya ang kanyang iPhone upang mag-record ng video pero wala siyang ibang nakunan kundi ang bukas na gate sa kanyang bakuran. Pangatlo, babalik tayo sa YouTube channel ng Fantastic Daily. Tulad ng nabanggit, ang may-ari ng channel ay fan ng mga nilalang na ito. Ang susunod na video ay nakunan isang linggo matapos ang unang insidente ng pagpapakita sa labas ng kanilang bahay. Sinabi ng uploader na itinigil na niya ang pagpiplay ng low frequency sound dahil natatakot na siya at dahil na rin napatunayan niya na sila ay mga totoong nilalang. Pero parang huli na ang lahat. Isang gabi habang papauwi sa kanilang tahanan gamit ang kanyang sasakyan ay may kung anong tumakbo sa harap niya. Hindi niya alam kung ano ito kaya naman kinuha niya ang cellphone at inirecord ang mga mangyayari. Pero wala siyang nakita. Pagka-uwi sa bahay ay pinanood niyang muli ang video at ang kanyang natuklasan ay talagang ikinapanindig ng kanyang balahibo. Sa video ay may parang batang lumakad ng mabilis sa kanyang harap at base sa kanya hindi niya ito napansin habang nagbivideo. Ito ba ay isang lehitimong pagpaparamdam? Kayo na ang humusga. Pangapat tulad ng nabanggit natin, ang mga nilalang na ito ay madalas nakikita sa mga bahay sa kagubatan. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung ikaw man ay magka-camping at magse setup ng camera ay tsak may makukuha kang kakaiba. Dito sa video ay may isang grupo sa gitna ng gubat na nag-setup ng mga kamera na siyang kukuha ng litrato kung may anong bagay man ang gumalaw sa harap nito. Ang mga kamerang ito ay idinisenyo para sana idokumento ang mga hayop na naninirahan sa isang lugar. Pero dito sa isang litrato na ito makikita natin ang dalawang usa at katabi naman ito ang isang imahe ng bata na nakatitig mismo sa kamera. Maraming tao ang naniniwala na ito ay isang lehitimong litrato kung saan nakunan ang nilalang na kung tawagin natin ay Black Eyed Kids. Hindi lang ito ang litrato na mayroon tayo kung saan may namataang kakatuwang nilalang sa gitna ng kagubatan pa ang isa kung saan lalaki naman ang sinasabing bata na nagpaparamdam. Isa pang litrato kung saan animoy may bata na may suot ng makapal at mahabang damit kasama ng isang usa. At ang pinakahuling litrato ay ito. Lumipas ang ilang minuto matapos makuhanan ang litrato ay ito naman ang sumunod. Ang ating panglima ay ang kwento ng isang babae sa United Kingdom. Ang kwento ng Black Eyed Kids ay hindi lang laganap sa Amerika kundi pati rin sa ibang mga bansa. Noong 2013 ay may isang police report ng isang babae sa gitna ng kagubatan. Sa police report, sinabi ng babae na may nakita siyang bata malapit sa kanilang camping site. Ang buong pag-aakala niya ay nawawalang bata lamang ito na naghahanap sa kanyang ina. Kaya bago niya lapitan ay kinuha niya ang kanyang telepono para kunan siya ng litrato at ito ang nakunan ng lente ng kamera. At dyan matatapos ang unang kabanata ng ating isang linggong katatakutan. Kaya naman, kung ikaw ay may mga litrato o video na nakunan ng inyong kamera ay marapat lamang na isend ito sa ating email address kaalamanhq at yahoo.com. Maraming maraming salamat sa suporta and as always, thank you so much for watching. Good night. When we go to see the